Արցախի հանրապետության նախագահն այցելել է Մարտակերտի շրջանի Ալաշան տեղամաս հանդիպել այդտեղ հաստատված թալիշցիների հետ։ Ընդունելություն ԼՂՀ կառավարությունում։ Բարեգործական այց Արցախ Երևանի վարչական շրջաններից։ Անդրադարձ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի Մամլո Ասուլիսին։ Տեղի է ունեցել Հադրութի շրջանի ուսուցիչների օգոստոսյան խորհրդակցությունը։ Հայաստան վերադարձան Ռիո 2016-ի մեդալակիր մարզիկները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 300 գրակոց, այդ թվում 30 գրակոց 8 տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացրից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՌ ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունը։ Դուկլասը Մայքլուրեր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 26-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Ալաշան տեղամաս եւ հանդիպել ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով իրենց տները լքած եւ այնտեղ հաստատված թալիշցիների հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպանը քննարկվել են թալիշցիների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին եւ դրանց բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահն ընդգծել է, որ պետությունն անելու է հնարավորն արկա խնդիրներին պատշ շաճ լուծում տալու ուղղությամբ, համապատասխան հանձնարարականներ տալով շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Ռուսաստանաբնակ բարերար մնացական Արաքելյանին եւ նրան ապարգևատրել ԼՂ վարչապետի հուշամեդալով Արցախի պաշտպանության ապահովման ուղղված գործունեության ու ցուցաբերած օգնության համար։ Հանդիպումից առաջ բարերարը մասնակցել է առաջնագծի հարավային տեղակայման զորամասերից մեկի մարտական մի շարք դիրքերին սպասարկող նորակառույց ջրագծի բացման արարողությանը։ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել մնացական Արաքելյանին առաջնագծի հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության համար եւ իր խոսքում մասնավորապես ասել. Այս ջրագիծը կարևոր նշանակություն ունի դիրքապահների կենցաղային պայմանների բարելավման գործում։ Ուրախալի է, որ նմանատիպ աշխատանքները կատարվում են կառավարության եւ բարերարների համաֆինանսավորմամբ, առավել եւս որ հատուկ հաշվեհամարի գումարներից էլ են կուղղել այս ծրագրին։ Հույս ունեմ, որ ձեր եւ այլ նվիրյալների օրինակը վարակիչ կլինի շատերի համար, իսկ Արցախի իշխանությունները պատրաստ են հնարավորինս աջակցել ընտրված նախագծերի իրագործմանը եւ ապահովել բարեգործական միջոցների ծախսման առավելագույն թափանցիկություն։ Երևանի վարչական շրջանների եւ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանների միջև համագործակցության ծրագրի շրջանակում Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ներկայացուցիչներն այցելել են Մարտակերտի շրջանի Ալաշան գյուղ, ուր ժամանակավորապես հանգրվանել են նաեւ Թալիշցիներ։ Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հյուրերն այցելել են գյուղի դպրոց, որին տրամադրվել է գունավոր տպիչ, իսկ առաջինից 5-րդ դասարանցիներին դպրոցական պայուսակներ ու գրենական կազմակերպման պիտույքներ։ Շենգավիցիները եղել են նաև Մատաղիսում, հանդիպել գյուղապետ Զավեն Ավանեսյանի հետ, քննարկել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Գյուղի մանկապարտեզի ավարտական խմբի երեխաները նույնպես գրենական պիտույքներով դպրոցական պայուսակներ են ստացել, իսկ կրտսեր խմբերի երեխաները խաղալիքներ։ Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներն էլ այցելել են ԼՂՀ մայրաքաղաք Ստեփանագերտի քաղաքապետարան։ Հանդիպում ունեցել սոցիալական պաշտպանության եւ առողջապահության բաժնի պետ Իվետա Դանիելյանի հետ։ Դավթաշենցիները նույնպես գրենական պիտույքներով համալրված պայուսակներ են տարել, որոնք տրամադրվել են դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Անդրադառնում ենք կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Սրյանի օրերս կայացած մամլո ասուլիսին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարն անդրադարձել է նաև նախադպրոցական կրթության ոլորտում իրականացված աշխատանքներին ու արկա խնդիրներին։ Սլավա Ասերյանի հավաստմամբ անցած ուսումնական տարում նախադպրոցական կրթության իրականացումը եղել է ուշադրության կենտրոնում։ Նախադպրոցական ցանցի օնլայնման խնդիրը եւս շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ, նշեց նախարարը թվելով ոլորտի ձեռքբերումները սեպտեմբերի 1-ից կբացվեն Գիշի եւ Իվանյանի որակառույց մանկապարտեզները, ինչպես նաեւ Ստեփանակերտի համար 4 մանկապարտեզի համար մասնաշենք շահագործման կազմի երկու խմբերի համար եւ նաեւ հադրութի նախկինում ավետարանչական ընկերությանը պատկանող մանկապարտեզը կմիաձուլվի հադրութի պետական մանկապարտեզի հետ։ Ընթացքում են նաեւ Սարուշենի, Մոխրաթաղի, Շուշիի մանկապարտեզների շենքերի շինարարական աշխատանքները։ Կբացվեն նախադպրոցական խմբեր Նոր Սեյսուրանում, Ներքին Հորաթավում եւ Գյումրիում։ Նաև ավարտական աշխատանքները կավարտվեն Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի կից նախադպրոցական խումբում։ Թվում է թե ագին աշխատանքները կատարվեն, սակայն դեռ անելիքներ շատ կան։ Չնայած տարեցտարի նորման կապարտեզներ են շահագործման հանձնվում այնուամենայնիվ, խնդիրը շարունակում է հրատապ մնալ կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքում եւ նաեւ շրջանի խոշոր համայնքներում, որտեղ որ խիստ անհրաժեշտություն կա, դերևս շենքային պայմաններ չունելու պատճառով չեն կարող լայնել այդ ցանցը։ Եվ բարեստարին թվում է, որ այս խնդիրները հետզհետե լուծվեն։ Ստեփանակերտի համար կարող նշել, որ 4-ից 5 տարեկան երեխաներին տեղափոխելով դպրոց մենք արդեն գործող մանկապարտեզներում դրսեր եւ միջին տարիքի երեխաներն են ընդգրկում։ Նախարարի խոսքով հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ գործում են 51 մանկապարտեզ ու 65 նախադ նախադպրոցական խումբ, ընդ որում մանկապարտեզներում ընդգրված է մոտ 1700, իսկ դպրոցներին կից նախադպրոցական խմբերում 900 երեխա։ Մինչդեռ նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է նշված հաստատությունների հնարավորությունները։ Յուլիա Վանյան այսօր Երեք տեղի է ունեցել հադրութի շրջանի ուսուցիչների օգոստոսյան խորհրդակցությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության գիտության սպորտի նախարար Սավ Ասրյանը, Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցությունը բացեց վարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը, որի առաջարկությամբ մեկ ուրոպելորությամբ հարգվեց Արցախյան գոյամարտում եւ ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված հերոս տղաների հիշատակ։ Ըստ ներկայացված զեկուցագրի Շրջանում 2015-2016 ուսումնական տարում գործել է 16 միջնակարգ, 9 հիմնական եւ 4 տարական դպրոցներ։ Ուսումնական տարում շրջանի դպրոցներում թողել են 2005 աշակերտներ, որոնց կրթադասի ռաճական աշխատանքներով զբաղված էին 541 ուսուցիչներ։ Հադրութի տուն ու դրախտիկի թաղասերի դպրոցներում գործել են նախադպրոցական մեկական խմբեր։ Շրջանում գործում է 6 մանկապարտեզ։ Նոր ուսումնական տարում կշահագործվի Տումու պետական մանկապարտեզ Ներկայացնելով հանրակրթական դպրոցներում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների որակը, զեկուցողը նշեց, որ չնայած որոշակի դրական աշխատանքների, բայց այնպես դերևս ուսման որակի ուղղությամբ կարող գալի աշխատանքներ կան կատարելու։ Դա հատկապես երևում է հռարական օլիմպիադաների եւ միասնական ավարտական քննիչների վերլուծաբանությունի։ Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչները դերևս շատ անելիքներ ունեն բնագիտական առարկաների դասավանդման բարելավման ուղղությամբ։ Հռարական օլիմպիադայում Շրջանի ոչ մի դպրոց հաջողության չի գրանցել ինֆորմատիկայի, քիմիայի, կենսաբանության առարկաների։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ այդ առարկաների դրվածքը չի գտնվում պահանջվող հիմքերի վրա, նշեց բաժնի վարիչը։ Շրջանի 16 միջնակարգ դպրոցներում գործում են նախնական զինվորական պատասխանատվության դասարաններ, որոնք հակեցված են համապատասխան պլակատներով եւ ռազմական զենքով։ Ապրիլյան քարոզա պատերազմ առաջ է քաշել մի շարք խնդիրներ, եւ այդ ուղղությամբ դպրոցներում համապատասխան աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։ Խորհրդակցության աշխատանքները ամփոփեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կուրսյան գիտության սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Օրերս Հայաստանն ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի հերթական զորախմբի զինծառայողները, ովքեր վերջին ամիսներին խաղաղարար առաքելություն են իրականացրել Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի կազմում հայ խաղաղապահների հերթական զորախումբն առաքելության ընթացքում դրսևորել է մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն եւ կարգապահություն, պատվով կատարել առաջադրված խնդիրներն ու արժանացել վերադաս հրամանատարության բարձր գնահատանքին։ Ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղում որոշակիորեն բացահայտ զինված հակամարտություն սկսելու Ադրբեջանի ձգտումը նախկինի համեմատ նվազել է։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնային խորհրդի պատգամավոր ռուս հայկական միջկառավարական հանձնաժողովի անդամ Իգոր Չեռնիշենկոն։ Նրա խոսքով ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը ներկայումս ավելի քիչ է, քան 2-3 ամիս առաջ էր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումներում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջին հաջողությունները զգալիորեն նվազեցնում են Ղարաբաղում զինված հակամարտության հնարավորությունը, նշել է Իգոր Չեռնիշենկոն։ Ըստ պատգամավորի Ռուսաստանը հստակ սատարում է այն կարևոր դերը, որ Հայաստանն ունի Անդրկովկասում։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն պայմանավորվել են պաշտոնական Դամասկոսի եւ Սիրիական ընդդիմության հետ աշխատանքի հստակ ուղությունների շուրջ։ 10-ի փոխանցմամբ ԱՄՆ պետք հարտուղար Ջոն Քերիի հետ Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սիրիայի կառավարության հետ աշխատելու է Ռուսաստանը, ընդդիմության հետ ԱՄՆ-ն։ Տարածաշրջանային գործընկերների հետ աշխատելու ենք եւ մենք եւ մեր ամերիկյան գործընկերները, ընդգծել է Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաման է ստորագրել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին բարեկամության շքանշանով ապարգևատրելու մասին։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Համապատասխան փաստաթուղթը օգոստոսի 26-ին հրապարակվել է Ռուսաստանի իրավական տեղեկատվության պաշտոնական պորտալում։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բարեկամության եւ համագործակցության մեջ մեծ ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Աղվանի Նալբանդյանին ապարգևատրել բարեկամության շքանշանով, ասված է հրամանակրում։ Բարեկամության շքանշանով ապարգևատրվում են խաղաղության, բարեկամության, համագործակցության եւ ժողովուրդների միջև փոխհմբռնման մեջ հատուկ ավանդ ունեցած երկրի, նաեւ արտասահմանյան երկրների քաղաքացիները։ Մարզասերների համար Զվարթնոց օթանավակայանն ու օթանավակայանի հարակից տարածքը բազմամարդ էր։ Հայաստան վերադարձան Ռիո 2016-ի մեդալակիր մարզիկները՝ ոսկե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը եւ արծաթե մեդալակիրներ Միհրան Հարությունյանը, Գորմինասյանը եւ Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Զվարթնոց օթանավակայանում վանկարկումները չէին դադարում։ Միհրան չեմպիոն, Արթուր չեմպիոն, հերոսներ Հայաստան հնչում էր ազգային երաժշտություն։ Օլիմպիական չեմպիոններին դիմավորեցին դափնեպսակներով, ծափահարություններով ու շքեղ հրավառությամբ։ Օլիմպիականերին դիմավորելու էին եկել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը եւ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտիկ 31-րդ օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Միհրան Հարությունյանը չի հեռանա սպորտից։ Այս մասին ասաց Բրազիլիայից հայրենիք վերադարձած Միհրան Հարությունյանը։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ու անչափ հուզված եմ։ Ես անսահման սեր եմ զգում իմ ժողովրդի կողմից, իսկ դա ամենալավ բանն է։ Սա կյանք է, հույզերն ու զգացողությունները։ Սա ինձ համար անհավանական է։ Ես չեմ կարող բացատրել փոխանցել զգացողություններս։ Այսքանից բանից հետո, ինչ ես տեսա այստեղ եւ ապրեցի, հենց այնպես սպորտից չեմ հեռանա։ Ես իմ ազգին այսպիսի մի ուրախություն ելի կնվիրեմ, ասել է Միհրան Հարությունյանը։ Ռուսաստանը ներկայացնող Կարեն Խաչանովը նվաճեց թենիսի ԱՄՆ-ի բաց առաջնության հիմնական մրցաշարի ուղեգիր։ Որակավորման վերջին երրորդ փուլում 20-ամյա թենիսիստը 3 սեթում ուժեղ գտնվեց հարավաֆրիկացի Նոահ Ռուբիից 6-3, 4-6, 6-4։ Բացառաշնության առաջին շրջանում օգոստոսի 29-ին Կարեն Խաչանովի մրցակիցը կլինի իտալացի Թոմաս Ֆաբիանոն։ ԱՄՆ ներկայացնող Ալեքսանդր Սարգսյանը չկարողացավ հաղթահարել որակավորման վերջին փուլը եւ լքեց պայքարը։ Նրա ճանապարհին կանգնեց բրազիլացի Գիլերմե Կլեզարը, որը հաղթեց 6-4, 6-3 հաշվով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22 ցելսիուսը 32-ից 37, լեռնային շրջաններում ցերեկային ժամերին 28-ից 30 աստիճան։ Տակություն։